Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbdienas rīta pulksten 9 vai atkārtojumā 11. vakarā. Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis, un šajā dienas katehēzē esam atkal satikušies, lai turpinātu un šajā reizē arī noslēgtu Eh, dokumentu, Vatikāna otrā koncila dokumentu par bīskapu pastorālajiem uzdevumiem baznīcā Kristus Dominus. Uh, jā, un ar šo dokumentu mēs arī noslēdzam lasīt Vatikāna otrā koncila dokumentus. Šis bija, droši vien daudziem varbūt tās pat par prieku, beidzamais šīs dokuments, uh, ar ko tad arī beidzas šīs, šīs katehēzes veltītas tieši šo Vatikānu otrā koncila dokumentu lasīšanai un pārdomāšanai. Es ceru, ka bija gana vērtīgi uzzināt, cik eh, daudzē, cik daudzajādi, cik dažādi baznīca eh, runā, domā, cik daudz baznīca ieguldas tieši uh, runājot un domājot par cilvēku vajadzībām, man tā šķiet, eh, un, un cik eh, jā, bagātīgi aplūko un, un cik bagātīga ir arī eh, baznīcas mācība un, un cik, ehm, varbūt tās pat varētu teikt, mūsdienīga ir baznīcas mācība, ja tā var, protams, teikt, varbūt tās kāds arī iebildīs, un tomēr, jā, cik ļoti baznīca cenšas uh, Um, ar šo koncilu pārskata un cenšas arī atbildēt uz cilvēku vajadzībām um, saprotamā veidā, uh, pieņemamā mm, veidā. Protams, es nerunāju tikai par valodu, par uh, šo valodas izteiksmi, uh, kas varbūt tās var arī mūsdienās jau būt uh, novecojis, bet par saturiski, um, tematiski, kā tiek risinātas kādas lietas. Es domāju, te mēs ļoti labi redzam uh, Eh, redzam to, ka eh, baznīca cenšas atbildēt uz cilvēku vajadzībām, un varbūt tās tas arī gana izaicinoši redzēt eh, visu, visas šīs tematikas, jo, jo kādā, kādā citā reizē <clears throat> vakar man šķiet iezīmē, ka piemēram mēs tāda lieta kā ekumēnisms parādās aizvien jauni, nu, jaunas kritikas vai um, jauni kādi iebildumi ekumēnismam un, un mēģinājumi kaut kādā veidā mazvērtēt ekumēnisma baidzību, uh, tad uh, ļoti skaidri baznīca pasaka, ne, ekumenisms ir tas virziens, kādā baznīcā ir jāiet, atbildot uz Jēzus aicinājumu būt vienotiem. Pat ja arī tas nenozīmē, ka mēs būsim uh, uh, vizuāli uh, vienoti, kad pilnīgi visā būs vienprātība, un tomēr uh, mēs varam šo vienotību veicināt un, un līdz ar to arī liecināt pasaulē par, par Kristu un šo jauno pasauli, kas ir iespējama, bet mums pie tā ir jāstrādā. Un daudz citas tēmas, par kurām arī lasījām šī, šo dokumentu uh, um, kontekstā un pārdomājam. Bet, jā, es jau tādu eh, lielāku eh, atskatu eh, uzsācis esmu par visu šo Vatikānu dokumentu tādu devumu baznīcai un to vērtību un, un iespaidu uz baznīcas dzīvi. Nedaudz tā kā uzsāku, bet vēl neesmu pabeidzis lasīt un pārdomāt šo beidzamo dokumentu. Un šajā reizē mēs lasam šī dokumenta, kas ir dekrēts par biskupu pastorāliem uzdevumiem baznīcā beidzamo, nodaļa, kas ir veltīta biskupu sadarbībai, vairāku baznīcu kopējam labumam, tātad par biskupu savstarpējo sadarbību. Un citiem vārdiem varētu pat eh, teikt par eh, konferenču eh, veidošanu, lai vai reģionu, biskupu tādu reģionu izveidi, kur var notikt eh, doma apmaiņa, labo prakšu pieredžu apmaiņu, līdz ar to savstarpējas atbalsts un, un stiprinājums, eh, kas ir nepieciešams eh, mūsdienu pasaulē ikvienam, tā izskaitā arī bīskapiem, un tieši tas arī tiek izcelts, kad mūsdienās nav iespējams vairs vienam pašam vadīt Arī bīskapam nav vairs vienam pašam tik vienkārši vadīt, un kad šo nepieciešamo atbalstu un stiprinājumu bīskaps var saņemt, protams, komunicējot, eh, veidojot attiecības, sanākot kopā, runājot un pārunājot eh, sev aktuālās tēmas ar, ar bīskapiem, ar, kā teikt, līdzvērtīgiem uh, amata ziņā uh, cilvēkiem, pārunājot, daloties un līdz ar to arī risinot uh, kādas aktuālās problemātikas un jautājumus, un uz to arī Vatikāns, jeb eh, baznīca aicina bīskapus nebūt vairs um, izolētiem, um, arī tādēļ, ne, ka tas ir daudz grūtāk izdarāms mūsdienu pasaulē. Nu, zinat, gan tie visi ceļošana, kas notiek visapkārt, eh, kultūras un, un domu apmaiņas, kas notiek, ja mēs neveidojam plašākus reģionus, eh, kontekstus, kuros arī pastorā, pastorālais darbs varētu tikt organizēts kopīgi, tad tas jau ir daudz, daudz izaicinošāks uzdevums. Un tādēļ baznīca atpazīstot šo izaicinājumu un problemātiku, um, arī problemātiku par to, ka nu, bīskapam ir vajadzīgs tāds atbalsts un, un nevienmēr um, cilvēks, kas nav bīskaps, līdz galam sapratīs un pilnīgi spēs saprast. Tādēļ, tādēļ ir aicinājums šo jau seno tradīciju, kā šeit arī tiek teikts, jau no baznīcas pastāvēšanas pirmsākumiem, gadsimtiem bīskapi apvienojos savus spēkus un gribu, lai veicinātu kopējo labumu. Tātad jau no pašiem pirmsākumiem bīskapa apvienojās uh, Um, un mērķis, protams, ir, lai veicinātu kopējo labumu. Gan atsevišķās baznīcās, gan baznīcā kopumā. Ehm, tātad šo, šo biskupu savstarpējā sanākšana, dalīšanās, runāšanās, problēmu risināšana, mācīšanās arī savā ziņā vienam no, no otra ir ar mērķi, lai tiešām veicinātu aizvien ehm, šo kopējo labumu baznīcas un ticīgo cilvēku kopējo labumu. Un to ir iespējams izdarīt dažādos veidos. Šeit ir uzskaitīti um, sekojoši koncili, uh, eh, provinšu sinodes, plenārs sinodes, um, sinodes, kurās bīskapi not, noteica uh, visām baznīcām vienotu regulējumu attiecībā uz ticības patiecību, patiesību mācīšanu un baznīcas kārtību. Kon, <laughs> tātad, uh, Um, pazuda koncili, sinodes, plenāra sinodes, dažādi šāda veida um, kopā sanākšanas, kurās tad tika spriests un runāts par ticības patiesību mācīšanu un baznīcas kārtību. Uh, un līdzīgi uh, arī mūsdienās um, baznīca aicina bīskapus izmantot šo veidu, kā varbūt tās konkrētajos reģionos uh, vai lielākā vai mazākā reģionā, tad arī veicināt šo kopēju labumu ar attiecībā uz ticības mācīšanu un baznīcas kārtību. Tātad baznīca vēlas, lai cienījamās koncilu un sinožu institūcijas atzimtu ar jaunu spēku un tādējādi varētu pienācīgāk un sekmīgāk rūpēties par ticības padziļināšanu un kārtības uzturēšanu dažādās baznīcās atbilstoši laikmeta prasībām. Citiem vārdiem, eh, baznīca aicina eh, izmantot šo jau eh, seno tradīciju, par kuru mēs varam lasīt, starp citu arī apustuļu darbos, seno tradīciju, kur sanāk bīskapi kopā un tiešām, tiešām mm, mm, izrāda šīs rūpes par ticības padziļināšanu, par ticīgo cilvēku uh, um, mm, ticības eh, tādu uzturēšanu, stiprināšanu. Um, un, protams, arī um, ņemot vērā to konkrēto laiku, konkrēto arī geogrāfisko vietu un risinot tās um, cilvēku problēmas tajā vidē un tajā kontekstā, kur um, bīskapi kopā ar cilvēkiem arī atrodas. Un uz to Eh, šeit mēs, eh, jeb eh, šeit bīskapi patiesībā tiek arī iedrošināti, izmantojot savu vadītāja autoritāti, uzticētu um, autoritāti, ko pāvis ir uzticējis bīskapiem, tad arī risināt šos jautājumus un problemātikas saistītas tieši ar baznīcas dzīve, baznīcas kārtību, ar ticības ehm, praksēm un, un ticīgo cilvēku ehm, nostiprināšanu eh, viņu ticībā. Ļoti eh, prominenti tiek izcelta biskupa konferenču nozīme. Eh, un tiek teikts, ka mūsdienās biskupiem bieži vien ir grūti pienācīgi un auglīgi izpildīt savu kalpošanu bez ciešas un harmoniskas sadarbības ar citiem biskupiem. Tā kā biskupa konferences ir tas rīks, palīga līdzeklis, ar, ko, ar kā palīdzību var tad arī veicināt šo sadarbību. Un baznīca uzskata, ka ir ļoti liederīgi visā pasaulē vienas valsts vai reģiona bīskapiem apvienoties un periodiski tikties, lai dalītos zināšanās un pieredzē un savstarpēji apspriestos tādējādi saliedējot savus spēkus visu baznīcas labā, visas baznīcas labā. Jā, tātad <clears throat> tas ir tas, ko mēs arī novērojam Latvijas kontekstā. Mums ir četras diecēs un visi e, četri bīskapi un palībīskaps veido šo uh, konferenci, bīskapu konferenci, kurā tad arī e, notiek spriešana par pasnīcai būtiskām aktuālām tēmām, jautājumiem, kur nu, gribas domāt, kad viens otru arī atbalsta un stiprina <clears throat> ar padomu un labām varbūt tās uh, praksēm uh, kādos jautājumos un risina šīs, uh, šīs lietas. Par to varbūt tās mēs uzzināsim nedaudz vēlāk, kad būs saruna, ceru saruna arī ar bīskapiem par to, kā te notiek praktiski šīs lietas un kā tās tiek izdzīvotas un piedzīvotas. Nu tālūk, bet citiem vārdiem <clears throat> sakot, Bīskapi, eh, pat ja arī viņiem ir iedota visa autoritāte un vara konkrētajā diecēsē rūpējoties par uh, eh, dvēseļu pasturālo aprūpi, par cilvēku pasturālo aprūpi, uh, viņiem ir pilnīga, nu, ja tā var teikt, pilnīga autonomija uh, pārvaldīt un vadīt šo diecēzi, tad eh, tomēr arī atpazīst šo nepieciešamību pēc tā, ka būtu iespēja biskupiem nu, sastapt vienam otru, lai, lai tiešām gūtu vajadzīgo eh, atbalstu un, un, un tādu palīdzību eh, šī darba veikšanā, kā mēs dzirdējam, Eh, bīskapi, eh, bīskapi eh, savā diecēzē pasturālo darbu veic ar līdzstrādnieku palīdzību, kas ir primāri priesteri, prāvesti, bet arī konsekrētās personas un laji, bet ir otrs šis līmenis, kur bīskapiem vajag sastapties ar bīskapiem un, un reģionu ietvaros arī risināt varbūt tās konkrētā reģionu vai valsts kādas problemātikas, lai kopīgi, eh, eh, vienoti eh, varētu tiešām parūpēties par Latvijas ticīgo, katru ticīgo garīgo labumu. Tālūk. Un tiek izmantoti kon, bīskapa konferenču, tiek izmantot bīskapa konference kā tāda platforma veids, kā tad ar šīs lietas kārtot un risināt. Tālūk. Uh, Ejam muzikālā pauzītē, atgādināšu telefonu numurus tiem, kas varbūt tās vēlas iesaistīties, uzdodot jautājumus vai padaloties par konkrēto tematiku, un telefonu numuri ir īziņām 2 66 77 272 bez zvaniem 679 691 31. Jā, lasam pārdomājam par bīskapa pastorālajiem uzdevumiem, un iepazīstam aizvien vairāk, un varbūt tās arī mm, nu, gribas ticēt labāk to, kā baznīca darbojas, funkcionē un, un kā baznīca, kādi ir baznīcas uzdevumi un, un mērķi e, šai gadījumā. Pēc muzikālās pauzes būsim atpakaļ un paturpināsim šo katehēzi. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji šeit. Es priesteris Jaunis un šajā dienas katehēzē noslēdzam lasīt dokumentu par bīskapu pastorālajiem uzdevumiem baznīcā. Un ar šī dokumenta uh, noslēgšanu mēs arī beidzam lasīt Vatikāna otrā koncils dokumentus, ja mēs būsim izlasījuši uh, divu sezonu laikā būsim izlasījuši visus Vatikāna otrā koncila mm, dokumentus un pārdomājuši eh, par mūsu baznīcu. Es ceru arī izpratuši daudz labāk, eh, kas ir baznīca un kā baznīca funkcionē un gan to, kādi ir mērķi eh, un, un virzība un iepazinuši. Un, manuprāt, es ceru arī kaut nedaudz vairāk, nu, uh, sauguši ar to baznīcu, kurās locekļi mēs visi arī esam. Nu tā nu, bet eh, vēl dažas, dažas pavisam mazas atziņas nebūs eh, daudz vairs atziņu, jo um, tas, kas attiec uz tādu ļoti uh, nu, tehnisku varbūt tās uh, daļu, piemēram, mēs par to, uh, cik, kas ir uh, Um, bīskapa konferenču dalībnieki ar balstiesībām, kas ir bez balstiesībām, ar kādu balsošanas metodi tiek pieņemti lēmumi, ka divas trešdaļas ir nepieciešams, lai uh, juridiski saistoši būtu lēmumi uh, konkrētā bīskapa konferencē un tā tālāk. Uh, tās, tās lietas, ja jums interesē daudz, daudz sīkāk, jums būs jāpaņem šis dokuments pašiem rokās un jāizlasa, lai gan ar uzreiz jāsaka, kā ik viens no šiem Vatikāna otrā koncila dokumentiem, šie dokumenti dod tādu vispārēju virzienu un, un priekšstatu par to, kādā veidā organizēt lietas baznīcā un kā baznīca funkcionē, bet ļoti precīzi, smalki un detali, detalizēti atstrādāti šie principi piemēram, kas attiecas uz biskupu konferenču darbību, tie droši vien ir tomēr atrunāti jau citos dokumentos un kanoniskajā baznīcas tiesībās, ja tā varētu teikt. Bet šeit, jā, tiek uzstāts uz to, ka biskupu konference ir tāda apvienība, kurā attiecīgās valsts vai reģiona uh, Augstākie dvēseļu gani kopīgi veic savu pastorālo kalpojumu, lai labums, ko baznīca piedāvā cilvēkiem, būtu arvien lielāks, jo īpaši pateicoties dažādām mūsdienu apstākļiem piemē, piemērotā apostulāta formām un metodēm. Tātad augstākie dvēseļu gani konkrētajā teritorijā vai reģionā eh, kurā tiek veikts šis pastorālais kalpojums, tiek apvienoti, lai tiešām veicinātu eh, šo kopējo labumu un, un, un strādātu uz šo apustulāta uh, eh, veicināšanu. Ne? Un izmantot arī dažādas metodas un formas, kā šeit tiek eh, teikts, lai pielāgot šīs metodas un formas uh, ar šim apustulāta darbam, kas ir pamat uzdevums uh, galu galā baznīca bīskapiem Tālūk. Un jā, bīskapu konferenci, kā jau nojaušat, sastāda bīskapi <laughs> pamata Eh, pamatā tie ir eh, bīskapi vai palīgi bīskapi un koģiotori bīskapi, eh, un, un, un viņi ir tie, kuri tad uzņems rūpi par gan šo lokālo vietējo konkrēto diecēs, gan par šo reģionu, kurā tad šī konference ir izdru, izveidota. Un, ja atkal kopējais labums, ik pa brītiņam šajā dokumentā izskan šis vārds kopējais labums, lai veicinātu kopējo labumu, lai veicinātu ar šīs konferences Eh, piemēram, mēs ar šīs konferences eh, palīdzību, lai veicinātu konkrētajā reģionā, ne tikai atsevišķās tiecēzēs šo kon konkrēto labumu, un lai panāktu tiešām eh, pēc iespējas lielāku labumu, pēc iespējas lielāku arī sadarbību, tad aicinājums un iedrošinājums ir veidot attiecības ne tikai bīskapa konferences ietvarā, bet arī starp dažādām konferencēm. Eh, un kas varētu nozīmēt arī starp dažādu valstu eh, bīskapu konferencēm. Ne? Eh, un es tā saprotu, laikam tā tas parasti ir, kad viena valsts ietver vienu bīskapu konferenci un tad reģions, piemēram, mēs var izveidoties vairākas konferences, kuras tad savstarpēji arī kaut kā mēģina sadarboties un veicināt. Ir, piemēram, mēs Eiropas, es nezinu precīzi, kā, kā šis nosaukums ir, bet uh, ir Eiropas biskupu um, apvienība uh, vai konference, kur visas Eiropas biskupu konferences, dažādo valstu biskupu konferences, tātad ir apvienotas tā kā vienā Eiropas uh, saimē, kurā tad arī bīskapi, bīskapu um, delegāti prezidenti vai, vai delegāti um, bīskapi tiek uh, sapulcināti reizi gadā lai tad pārunātu kādas aktuālās tematikas un, un problemātikas. Eh, vai ir arī Eiropas Savienības bīskapu laikam konference tā nosaukuma, kur atkal eh, noteikta, noteikta reģiona eh, bīskapi pulcējas un, un, un ar noteiktu mērķi pulcējas, lai, lai sekot līdz Eiropas Savienības darbībai un varbūt tās arī izteiktos par lietām, kas ir saistošas arī baznīcai un ticīgiem cilvēkiem. Nu tālūk, jā, bet eh, citiem vārdiem ir šī kārtība, principi, pēc kuriem bīskapi ir aicināti kā augstākie garīgie tādi vadītāji gani, kā šeit tiek teiks, augstākie dvēseļu gani, tad arī um, pildīt šo savu misiju un, un to darīt uh, vienotībā citam ar citu un rūpēs par uh, ticīgā cilvēka uh, ticīgo cilvēku kopējo ar eh, labumu. Nu jā, bet eh, tāpat tās arī aicinājums ir mm, veidot varbūt tās tādas jau plašākas eh, baznīcu, provinču robežas un iedalījumus atkal ar to pašu mērķi, lai padarītu auglīgāku un atvieglotu arī bīskapu savstarpējo sadarbību. Bīskapu sadarbība ar metropolitiem un ar citiem tās pašas zemes bīskapiem uh, un vienlaiks arī ar laicīgo varu. Nu, tātad, jā, eh, tā laikam ir tā otrā funkcija, kad eh, šāda veida eh, bīskapa apvienības ir ne tikai palīdz savstarpēju komunikāciju uzturēt un nu, domu apmaiņu un, un šo pastorālo aprūpi nodrošināt, bet arī veidot uh, nu, labākas, produktīvākas attiecības arī ar laicīgo varu un līdz ar to arī parūpējoties šādā veidā par cilvēku garīgo labklājību. Ja? Mm, nu, tā es šo tādā veidā noformulēju, pārformulēju. Bet jā, lai veicinātu kopējo baznīcu, kopējo labumu un lai palīdzētu ticīgam cilvēkam tiešām viņā uh, Um, viņa uh, ticības izdzīvošanā un nostiprināšanā. Bet uh, ir arī, <clears throat> ir arī vēl viena tāda lieta, uz ko atkal uh, šis dokuments arī aicina un mudina, un tas ir, kad varbūt es varu parūpēties starpdieciežu līmenī par kaut kādām īpašiem apustulātiem. Šeit jo īpaši ir izcelts, protams, ka militārais uh, kalpojums, tātad armijas kapelānu dienests, un, un kas var paredzēt arī to, ka ir, ir, ir iecelti ir iecelti tā kā šo kapelānu, teiksim, vadītāji zina, citās valstīs arī ir armijas bīskaps, kurš uzņemas atbildību tātad par par visu šo kapelānu, armijas kapelānu dienestu, vai nekur lielākā, man šķiet Lietuva mums tuvākais, kur arī šāds amats ir, bet atkal arī šādā gadījumā aicinājums ir, lai bīskapi savā starpā arī būtu saticīgi un, un uz sadarbību vērsti, vai ne, un, un nebūtu kā teikt, neizolētos paši savā, savā uh, nu, kaut kādā mērā varbūt tās eh, šaurākā tādā, mm, um, nu, kalpojumā, ja tā varētu to teikt, vai ne? Un citiem vārdiem, jā, nepārtraukt mēs esam aicināti, vai baznīca ir aicināta, skaitā ir bīskapi, ir aicināti um, nepārtraukti tomēr um, meklēt šos sastapšanās um, vietas un, un, un, un tiešām komunicēt, runāt, uh, ar, ar šiem nolūkiem. Viens, lai būtu šis nepieciešamais atbalsts eh, no citiem bīskapiem sava, savas misijas veikšanā, eh, bet arī, lai parūpētos un koordinētu, lai veidotu konkrētā reģiona arī pastorālu aprūpi, eh, garīgo tādu aprūpi par to reģionu kop, kopīgi, vai ne, un tīpaši apstākļos, kur uh, Nu, mēs zinām, mēs esam tik mobīli, kad arī Latvijas, piemēram, mērogā, es domāju, mēs esam tik mobīli. Dzīvojot Rīgā, visi var braukt klausīties uz Liepāju vai uz Reizekni vai uz Bruku uz Skaiskalni, kur šajā nedēļas nogalā notiks lieli pasākumi. Ne? Nu, un mēs varam tā ceļot apkārt, un, un protams, ir labi, ka tad arī ir kaut kāda vienota uh, vienota tāda pastorāla, pastorāls tāds piegājiens, risinājumi, kā nu, tiešām parūpēties par cilvēku garīgajām vajadzībām. Nu tālūk, Jā, un, un pašā, pašā beigās tad ir šis aicinājums izstrādāt šīs vajadzīgās vadlīnijas gan pastorālā darba veikšanā, gan arī, uh, kas būtu vajadzīgi gan bīskapiem, gan pašiem prāvestiem, kas draudzēs jau veic šos darbus, gan arī cita veida uh, vadlīnijas un, un norādījumus attiecībā uz pastorālu aprūpu, uz uh, katehizāciju, uz katehismu, mācīšanām un, un daudzām citām uh, lietām, bet eh, par ko, protams, ir jāparūpējas arī pašiem bīskapiem, jo galu galā eh, viņiem ir uzticēts šis, eh, šis uzdevums šo rūpi turēt par cilvēku garīgo um, dzīvi konkrētajā reģionā. Nu tālūk. Ar to man šķiet, mēs arī noslēdzam šīs, šo dokumentu. Pavisam īsi varbūt tās šodien tas arī ir, mm, bet jā, eh, ceru, ka guvām eh, kaut arī nelielu un tomēr priekšstatu par eh, bīskapu um, nu, tādu uzdevumu, misiju un no nu, atbildību, kas viņam ir uzticēta un kuru viņš ir aicināts tad veikt ne tikai kā atsevišķs individs cilvēks, bet tiešām meklēt ar šo vajadzīgo līdzstrādnieku atbalstu, kas ir konkrēti diecēzēs, tas ir priesteri, konsekrātie vai laji, kuri var palīdzēt veikt šos apustuniskos uzdevumus un līdz ar to palīdzēt bīskapam veikt šo gan mācīšanas, gan svēdarīšanas, gan arī vadīšanas uzdevumus, bet arī tad meklēt šo, šo, šo iespēju kopā vienotībā ar citiem bīskapiem konkrētajā reģionā vai valstī, lai, lai arī ar šo savstarpēju tādu atbalstu un gudrību varētu labāk kalpot konkrētajām vietējām baznīcām un konkrētajām reģionam. Tālūk, izskatās gana sarežģīti un gara, gana izaicinoši uzdevumi, kas nu ir uzticēti bīskapam, bet arī vismaz manas priekšstats veidojas arī tiek piedāvāts tādas kā atbalsts, atbalsts un stiprinājums, uh, Bet, nu, protams, laikam tas ir arī lielā mērā atkarīgs no katras eh, personības, arī no bīskapa personības, cik lielā mērā gatavi ir sadarboties, cik lielā mērā ir atvērti un, un, un cik lielā mērā grib eh, veidot šīs attiecības un sadarboties, lai tiešām, lai tiešām strādātu eh, nu, tādā vienotībā lielākam labumam, lielākam šīs gan konkrētās diecēs, gan konkrētā reģiona un valsts Eh, lielākam garīgam atbalstam. Tālūk. Ejam muzikālā pauzē un tad atgriezīsimies, lai noslēgtu šo uh, katehēzi. Jēzu, kad man nav cilvēka, es ticu, tu esi man aiztēk, kļuvi cilvēks, lai manu roku satvertu. Jēzu, tu esi mans draugs, mans vienīgais uzticamais draugs. Jēzu, tu esi mans draugs, mans vienīgais uzticamais draugs. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Nu, labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji. Šajā dienas katehēzes noslēgumā uh, gribu tā varbūt tās dot tādu kā tādu lielu visaptverošu uh, kopsavilkumu Vatikāna otrā koncila dokumentiem. Tas gan būs pavisam īsi un dažos teikumos, bet dot priekšstatu pēc tam, kad esam noslēguši šo dokumentu par bīskapa pastorāliem uzdevumiem baznīcā, dot priekšstatu par to, cik izaicinošs ir bijis šis darbs, ko bīskapi paveica un, un kā, kāda mērķa vadīti un ar kādu nolūku. Un, ļoti skaidru un gaiši e, to arī pauž paši dokumenti, jo gandrīz vai katrs no dokumentiem uh, tiek uzsākts ar eh, tādu, tādu kā ievadu, kurā tiek paskaidrots tas konteksts, eh, kurā tad tiek izdot šis dokuments, gan arī tie izaicinājumi, uz kuriem cenšas atbildēt. Bet eh, viena lieta, kas manuprāt ir ļoti aktuāla un kas arī tā, tā teikt ievadā šeit tiek norādīts šim, mm, šim izdevumam, ir, ka koncila mērķis tajā laikā vēl ir Eh, raksta nākotnes formā, būs jāveicina kristiešu vienotība un miers starp tautām. Man liekas, aktuālāk nevar būt arī mūsdienās. Koncila mērķis bija un arī šobrīd ir un būs vēl kādu laiku vismaz veicināt kristiešu vienotību un mieru starp tautām. Eh, un, un tas uzstādījums ir tik ļoti tāds Eh, fundamentāls veicināt šo savstarpējo mieru sadarbību, veicināt šo um, mieru un saticību, un veicināt šo kristiešu arī savstarpējo vienotību, jo, nu, tiemžēl pasauli ir gana sašķelta un sadalīta un, un, un neizpratnē par daudzām lietām, bet ja mēs kā kristieši varam veidot šo kopīgo uh, nu, patīk vai nepatīk, gribas teikt arī tādu ģimenes jeb kopienas eh, eh, modeli, kā piemēru un paraugu pasaulē, kad ir iespējams dzīvot saticībā un mierā, man uzreiz gan gribas piebilst pat, ja arī nevienmēr pilnīgā vienotībā, ne, tad kas var būt lielāka liecība par to galu galā atkārtojos vairāk kārtēji jau pats Jēzus lūdzās, lai mēs būtu vienoti e, savā starpā. Nu, tā tad, jā, e, koncila mērķis savā laikā e, bija tātad veicināt šo uh, mieru un, un kristiešu vienotību, un vēl joprojām aktualitāte nav zudusi, bet mēģinājumi atrast to veidu, kā to veicināt, aizvien skaļāk un skaļāk sauc, un tā skaitā uz baznīcu, kad ir vajadzība, vajadzība meklēt šos veidus, kā, kā to vislabāk varētu izdarīt. Un es domāju, eh, šīs dienas eh, dokumenta, noslēdzot lasīt šo dokumentu par bīska pastorālajiem uzdevumiem un aicinājumiem veidot uh, reģionus un konferences un apvienot bīskapus un, un domāt kopīgi par pastorālajiem uzdevumiem, veicināt kopējo labumu, ir viens no piemēriem tam, kā, kā mēs varam tad šo, gribas teikt, pasaules kopienu veidot, veidot un formēt vienot un mierā. Tālūk. Bet arī tiek norādīti uz eh, koncila uh, um, nu, ja tā varētu teikt, ehm, tālākiem mērķiem, tas ir šī Vatikāna otrā koncila mērķiem, un tiek teikta tāda, tāda atziņa, jeb tādas atziņas. Um, sniegt kristīgās ticības mantojumu mūsdienu cilvēkam saprotamā veidā. Sniegt šāda, tātad šo ticību saprotamā veidā. Audzināt ticīgā cilvēka sirdsapziņu pilnīgā saskaņā ar patieso mācību. Uh, audzināt ticīgā cilvēka sirdsapziņu pēc patiesības. Un jāaptver viss cilvēks, viņa miesa un dvēsele, viņa dzīve virs zemes un mūžības perspektīvā. Ja labi ieklausījāmies, tad eh, jā, atkal atkārtojos, bet nu, izaicinoši ir šis uzdevums, ko Vatikāna otrā koncila dokuments eh, centās darīt. Manuprāt, arī eh, sasniedza vismaz kaut kādā mērā, bet, nu, jaņem vērā, kad ir jau pagājušas vairākas desmit, gadu desmiti, vairāki gadu desmiti, un tas arī e, nozīmē, kad šis aicinājums nepārtraukti pārskatīt, skatīties un, un atrast tos veidus, kā mūsu ticību varētu nokomunicēt cilvēkam saprotamā veidā, kā veidot šo sirdsapziņu patiesībā un kā Eh, tiešām aptvert eh, tādā vispusīgā veidā cilvēku, ne tikai domājot nošķirti par dvēseli un dvēseli labumu, bet domājot par cilvēka eh, labumu kā veselumu, nesadarot un nešķeļot šo cilvēku un turklāt arī ne tikai skatoties zemes dzīves vajadzībām, bet arī ar to nākotnes perspektīvu, tad šis ir uzdevums, ko, manuprāt, šobrīd arī pāvests Francisks ar sinodi par sinodalitāti, par kopīgo ceļu, arī cenšas risināt, cenšas Vatikāna otrā koncila um, mācību um, pārskatīt un noformulēt, pārformulēt tā, lai tā būtu skaidrāka un saprotamāka um, mūsdienu cilvēkam lai, lai tā mācība, kas jau tika pausta koncilos, kas, kas tādā uh, nepārtrauktībā ir nonākusi līdz Vatikāna otram koncilam, arī tagad saklabājot šo nepārtrauktību un Dieva svētā gara vadību, tiktu tālāk nodota cilvēkiem un, un lai tā būtu kā atbalsts, stiprinājums un palīgs kopējā labuma veicināšanai, tas ir baznīcas un cicīgo cilvēku vai pat plašāk visas sabiedrības un pasaules iedzīvotāju uh, kopējiem labumam. Un man liekas, tas ir skaisti un, un tas ir apbrīnojami un, un šajā brīdī mēs domājot arī par sinodi, kas uh, ir sasaukta un kura norit jau, ja nemaldos, jau trešo gadu otro vai trešo gadu, nu, kas eh, savu vainogojumu gūs oktobrī noslēdzošajā sesijā, kur bīskap atkal tiksies, nu, mums ir tā iespēja liecināt eh, par šo svētā gara darbu baznīcā. Um, gribas man teikt tā, kas uzsākās ar Vatikāna otrā koncila dokumentiem un kas šobrīd norit arī mūsu uh, vietējās baznīcās. Nu jā, un e, visbeidzot, koncila mērķiem un darba metodei baznīca dziļāk izprot ar koncila mērķiem un darba metodēm baznīca dziļāk izprot savu sūtību, spēju būt dialogā ar visiem tiem, kas atrodas ārpus institucionālās un sakramentālās baznīcas, un šo dialogu sauc par pestīšanas dialogu. Tātad Eh, Vatikāna otrā koncilā dokumenti, jeb Vatikāna otrais koncils, jeb baznīca, eh, sasaucot šo koncilu, eh, domāja arī par to, kā veidot attiecības, jeb dialogu ar tiem, kas atrodas ārpus sakramentālās baznīcas un institucionālās baznīcas, kā veidot šo, kā šeit tiek teikts, pestīšanas dialogu. Um, Un tiem, kas eh, domā par evanģelizāciju, domā par šīs prieka vēsts pasludināšanu cilvēkiem, par pestīšanas pasludināšanu cilvēkiem šeit, šeit ir vesela grāmata, kas eh, par to vien runā un par to domā visdažādākos aspektos un veidos, un, un mm, to māca mums un aicina mūs uz, uz šo pestīšanas dialogu. Mm, man pat arī gribētos teikt ne tikai ar ārpus baznīcas esošajiem cilvēkiem, bet arī baznīcā esošiem cilvēkiem vai tiem, kuri varbūt tās ir kaut kādu iemeslu dēļ uz mm, sliekšņa šobrīd, domājot vai ienākt baznīcā vai tomēr iziet no baznīcas, vai nekad šo pestīšanas dialogu veicināt, veidot šo pestīšanas dialogu, atklāt šo pestīšanas vēsti un pasludināt šo pestīšanas vēsti. Tas viss e, ir veikts, un par to visu mēs arī lasījām un pārdomājām. E, es pieļauju, ka Eh, daudziem varbūt tās ir arī jautājumi, kurus tā arī neuzdevāt, un tas man ir ar tādu pārmetumu jums tagad rādījumā arī klausītāji, bet tiešām, ja jums ir jautājumi, ja neskaidrības par eh, baznīcu, baznīcas mācību, par, eh, par garīgumu, par teoloģiskiem jautājumiem, nekautrējieties, droši rakstiet un zvaniet, mēģināsim risināt, un, ja, jo īpaši tie ir saistīti arī ar Vatikāna otrā koncila dokumentiem, nebaidieties risināt un domāt, eh, jautāt, lasīt un, un pārdomāt arī eh, šos jautājumus, jo um, tas ir mūsu ticības pamats, un, un lai mēs labāk izprastu un spētu to arī izdzīvot, mums ir jā, gan jālasa, gan jādomā, gan arī jāsarunājas savā starpā, vai ne? Tālūk, bet ar to nu, noslēgsim šīs dienas eh, katehēzi ehm, ceru, ka mums būs iespēja arī tikties šeit radio ēterā ar kādiem bīskapiem, lai pārunātu vēl nedaudz palū, palūgtu un pārdomātu jau ar konkrētiem bīskapiem, kā tiek veikti tad šie uzdevumi, par kuriem mēs lasījām e, divas nedēļas, kā, kā bīskaps pilda savu misiju un kā, man, <laughs> ja gribas pateikt, kā bīskaps jūtas uh, savu misiju uh, pildot, jo kā lasījām, es domāju, uh, visiem bija labs priekšstats un izpratni par to, ka tas uzdevums, kas ir uzticēts, ir, ir mm, nu, gribas teikt, bez Dieva palīdzības nepanesams. Bet par to mēs jau redzēsim un dzirdēsim nākošajās katehēzēs. Tagad gan, lai visiem ir skaista šī diena un tikšanos citā reizē. Izskanēja dienas katehēzes Ja šī katehēze tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!